ऐं हुन खूह ते काफ़िलो आयो पोइ पंहिंजे पाणी भरींदड़ खे मोकिलियाऊं जंहिं पंहिंजो ॿोक विधो चयाऊं वाह वाह ही नीगर आहे ऐं खेसि हिकु चङी विथ समझी लिकायाऊं ऐं जेकी कयाऊं थे सो अलाह ॼाणंदड़ आहे